A vida é curta demais pra ficar pensando. Se eu quero e você quer, por que perder mais tempo? Se tem sentimento, por que cê tá complicando esse é nosso momento? Hum tá tão complicado. Quero ficar no seu lado. Chimbalaia é tipo gato. Não quero ser um seu gado final de semana na cama, mas não de cama. Contigo é mó drama, tô calmo, bem Dalai Lama. Acho que eu te quero. Cansei dessa briga. Baby, eu não te espero. Baby, não me siga. Gosto de você. O que tem que ser. Já tá assim, bebê. Já sei que não vai dizer liga. O seu corpo no meu corpo, nosso corpo vira. Tudo que a gente nunca foi só. Eu e você tem tudo a ver. Eu e você tem tudo a ver. A vida é curta demais pra ficar pensando. Se eu quero e você quer, por que perder mais tempo? E se tem sentimento? Porque se tá complicando, esse é nosso momento. Por que perder mais tempo, yeah? Ah, eu odeio planejar Gosto mais de deixar a vida levar Mas se ela me levar até você Te leva até onde você quiser Se você quiser, basta dizer Então diga O seu corpo no meu corpo Nosso corpo vira demais pra ficar pensando. Se eu quero e você quer, por que perder mais tempo? E se tem sentimento? Por que cê tá complicando? Esse é nosso momento. Por que perder mais tempo? A vida é curta demais pra ficar pensando. Se eu quero e você quer, por que perder mais tempo? Se tem sentimento, por que cê tá complicando? Esse é nosso momento. Por que perder que perder mais tempo? Yeah. Por que perder mais tempo? Yeah. Por que perder mais tempo? Por que perder mais tempo? Yeah. Por que perder mais tempo? A vida é curta demais pra ficar pensando. Se eu quero e você quer, por que perder mais tempo? E se tem sentimento? Por que você tá complicando? Esse é nosso momento. Por que perder mais tempo? Alguém pergunta demais pra ficar pensando Se eu quero e você quer, por que perder mais tempo? Se tem sentimento, por que cê tá complicando? Esse é nosso momento